İtibar, itibar, itibar haber. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah. Her nefeste haki kimya ederler. Hakkın esrarından onlardır agah. Lakin surette ihfa ederler. Bakma hakaretle dervişanlara ne abad iken arifallara varisi enbiya denmiş onlara mürde gönülleri ya ederler emrahi cehdeyle hali haleyle kalehli ehli olandan infisal eyle erenleri bulda imtisal eyle seni de vasıllı Mevla ederler. İtibar, itibar, itibar haber.